علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بارک الله فیکم برادرم بله برادرم نکاحی که بدون اجازت ولی باشد ولی پدر دختر یا که اکه دادر دختر و یا دادرش که به بلاغت رسیدگی باشد و بابی دختر امک دختر پسر امک دختر اینها ولی هستن به ترتیبی که گفتیم به همین ترتیب اگر اینهاش نباشه مثلا پدر نباشد اکا و دادرش اگر اکا و دادرش نباشد بابیش اگر اینها نباشد پس امکش اگر اینها یگانش نباشد یعنی که از دنیا گذشتگی باشد بعد پسر امکش همین ترتیب اینها را ولی میگن ترتیبی ولی ها هستند و ولی زن و رازگی اینها در نکاح شرط است برادرم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر زنی که بدون اجازت ولی نکاح میکند نکاحش باطل است باطل است باطل است سه بار پیامبر صلی الله علیه و سلم تکرار کرده است این قول یگان عالم نیست بگیم که در مذهب ما نیست این قول یگان عالم نیست که بگیم که اون سلفی و وهابی است اون هیچ را نمیداند پس خلاف шариат гап зад қавли расули акрам салллоҳу алайҳи васаллам аст никоҳаш ботил аст ботил аст ботил аст мегӯяд се бор таъкид мекунад ин ҳадисро ҳазрат оиша модар мо ривоят мекунад бародарам пас ҳар никоҳе ки бидуни иҷозати вали шавад пас никоҳ ботил асту ноҷоиз аст ва никоҳ карда намешавад бародарам аз ин ҳисоб бояд розигии вали бошад бояд падари духтар агар зинда бошад розӣ бошад ё акау додараш розӣ бошад ё ки بابیش بابی پدریش باید راضی باشد یا که عمکاش اگر اگر که باشند راضی باشد یا پیسرهای عمکاش اگر اینها که نباشند راضی باشد پس زن ولی شده نمیتونه اینکه یعنی پدر راضی نباشد و مادرش راضی باشد نیکا درست نمیشود برادرم زیرا اینکه مادر ولی شده نمیتواند پدر یعنی زن ولی شده نمیتواند مرد ولی شده میتواند مرد میتواند که ولی شود فهمو برادرم پس نیکایی که بدون اجازت ولی باشد و روزگی ولی نباشد روزگی صاحب دختر نباشد پس اون نکاح بیکار است و باطل است چی داره که پیامبر گفته است پس ما همون فتوا را برای شما میرسونیم که نکاح باطل است و باطل است و باطل است یعنی که بیکار است و بیکار است و بیکار است بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته